Բարև ձեզ, Վան։ Ողջույն, Վարդուհի։ Այսօր մենք կսկսենք նոր հաղորդաշար Վերնատուն խորագրով գրական ուղղվածություն ունի այն։ Ճիշտ է, հանրային ռադիոյում այնպես չի, որ գրական հաղորդումներ չեն հնչել, պարզապես մի փոքր ընդմիջում եղավ եւ նորից վերաբացեցինք գրական հաղորդաշարը։ Պատահական չէ, որ հենց առաջին հյուրը դուք եք, Վան, որովհետեւ երիտասարդ ստեղծագործող եք եւ առանց երիտասարդ շնչի չեմ կարծում, որ գրականությունը եւ ընդհանրապես որևէ ոլորտ առաջընթաց ունենա եւ հերանեկարային ջերմային լինի։ Շատ պատասխանատու, միաժամանակ ոգևորիչ եւ հպարտանալու տեղիք տվող հանգամանք է լինել քրական հաղորդաշարի առաջին հյուրը, հատկապես հաշվի առնելով, որ իհարկե կան մեծություններ մեր քաղաքականության մեջ, ովքեր առաջիկայում կարծում եմ կհյուրակալվեն ձեր մոտ։ Անշուշտ։ Այն մարդու համար, ով իրոք ունի հոգևոր արժեքներով հարստանալու, ով ձգտում է ստեղծագործական կատարելության որոնումների շատ կարևոր է ունենալ այն ջերմ անկյունը, որտեղ կարող է նստել զրույցի, իհարկե գրականությամբ, ստեղծագործականությամբ զինված մի մարդու հետ, ով կարող է բացահայտել այն թակուն անկյունները, որ դեռևս չեն արտահայտվել գրի տեսքով, եւ իհարկե նաեւ դա ուղենիշ է հանդիսամշա ժամանակ հենց այդպիսի զրույցներն են ներշնչում նոր ստեղծագործական վերելքների Շնորհակալություն, Վանք, եկեք խոսենք ձեր ստեղծագործությունների մասին։ Այնպես չի, որ հանրային ռադիոյի ունկնդիրը տեղյակ չի, ընդհակառակը նա բավականին տիրապետում է ձեր ստեղծագործություններին, որովհետև բարբերաբար հնչում էր Խաչմերուկ եւ դրանից առաջ Կարծիք հաղորդաշարերով ձեր ստեղծագործությունները եւ ես նույնպես որպես երիտասարդ ստեղծագործողի հravirել եմ Արագաստ երիտասարդական ծրագրի տաղավար, այնտեղ նույնպես խոսել ենք ձեր ստեղծագործությունների մասին։ Կուզենա կուզենայի իմանալ ինչ ընթացքի մեջ եք։ Ստեղծագործական նյութերը շատ հում վիճակում են, այո, ես շարունակում եմ գրիչով դերևս գրել։ Համակարգչի արչև նստած մտքերս կարծես թե չեն տեղավորվում այդ համակարգչային սխեմաների, սեղմակների մեջ եւ կարծես թե ինձ շեղում է համակարգիչը։ Գրիչով սովորական սպիտակ թղթի վրա կարծես թե ինչ որ գծագրումներ եմ անում մտքերի, որոնք իհարկե հետո մեծ դեր կարող են խաղալ մի լավ, առողջ եւ հետաքրքիր պատմվածքի համար։ Փորձում եմ գրել այնպիսի ստեղծագործություն, որի մեջ կլինեն եւ իմ արմատները, այնպիսի ստեղծագործություն, որի մեջ կլինեն նաեւ իմ իրականությունը, որովհետեւ մի առիթով, եթե հիշում եք, Վարդուհի ասել էի, որ շատ դեպքերում են հնչում այս մտքերը, որ Արցախում իրականությունը հատկապես երիտասարդության իրականությունը արտացոլող գրական որևէ ստեղծագործության չենք հանդիպել։ Շատ լավ կլինի, երբ իրոք լինեն այդպիսի ստեղծագործություններ, որոնք կարտացոլեն մեր երիտասարդության հետաքրքրությունները, ապրումները, մտահոգությունները եւ այլն։ Այն առօրյան եւ այն ապագան, որ տեսնում է Արցախի երիտասարդությունը, իհարկե գրական արտացոլմամբ, գեղարվեստական արտացոլմամբ եւ ոչ միայն ասենք լրագրողական տեքստերով կամ հպանցիկ, ինչպես շատ հաճելի հաճախ հալվում է։ Մարդիկ օրինակ խոսում են երիտասարդ մարդու զգացողության մասին, գրողներ, արդեն կարծես թե ընդունված շնորհանդեսներով Երևան եկած, խոսում են աղվեսի մասին, աշնան մասին, որտեղ տեսնում են աղվեսը եւ աշնանայի մի բնապատկեր են նկարագրում, սակայն այդ մարդը ես ամենայն դեպս հիշում եմ, որ վերջին մի քանի տարում կարծես թե անտառում չի եղել, բայց նկարագրում է անտառային մի տեսարան աշնանային առանց որևէ զգացողության։ Դա պարզապես կարծես թե մեր նախորդ դասական գրողներից վերցված մի պատկեր լինի, շատ նմանվում են այդ տեքստերը։ Ի դեպ ներողություն Վանիկ ունենք այդպիսի երիտասարդ հեղինակներ, ովքեր լավ խաղալով ընթերցողի անգիտության վրա երբեմն մեր գրականությունից մոռացված, քանի որ մեր սերունդը, մեզ նախորդող սերունդը, համոզված եմ հաջորդող սերունդը նույնպես այնքան էլ կապված չի գրականությանը, գուցե չեմ ասում ընդհանրապես կապված չէ։ Ունենք հմուտ ընթերցողներ, ունենք լավ ընթերցողներ, բայց որոշ ստեղծագործողներ երիտասարդ մոռանում են, որ եթե նույնիսկ մեկը կա կարող է ընթերցած լինել այն տողերը որևէ հեղինակի մոտ, որոնք ինքն է արտատպում ներկայացնելով որպես հեղինակային, դա արդեն ամոթ է եւ դա արդեն դավական է կոչել գրա գողություն։ Հենց գրա գողության փաստը իհարկե դատապարտելի է, սակայն այստեղ մի դրական հանգամանք կա, միշտ աշխատում եմ մարդկանց մեջ տեսնել այդ լավը լուսավորը։ Մտածել եմ այդ հարցի շուրջ մեր գրականության վերաբերյալ վերջին զրույցներից հետո եւ ողջունել կարելի եմ համարում, որ մարդը ձգտում ունի գեղեցիկով, արվեստով ապրելու, փաստորեն դա նրան ստիպում է ձգտելու, ծանոթանալու գոնե գրականության հետ։ Ամեն դեպքում գրագողությամբ զբաղվելը դա իհարկե տհաճ բան չի, տհաճ երևույթ է, դատապարտելի է։ Միայն դրական իսկապես, որ կարողանում է հասու դարձնել մեր օրյա ընթերցողին լավ գովազդի շնորհիվ, քանի որ համացանցը ինքը արդեն գովազդային մեծ առաքելություն ունի նաև եւ եթե մի քիչ տաղանդավոր է համացանցից օգտվողը, կարողանում է լավ գովազդանել, դրանով ես կոնկրետ ուրախանում եմ, որ մեր գրականության որոշ նմուշներ այդ ինչ որ մեկի միջոցով տեղափոխվեց ընթերցողին, հասավ ընթերցողին։ Բայց այդուհանդերձ ինձ թվում է նաև երբ որ ասում ենք երիտասարդ սերունդ, երիտասարդի գրականություն, դա նաև ելի հարաբերական է, որովհետև հայ գրականությունը գոնե ունի երիտասարդ տաղանդներ արդեն երիտասարդ տարիքում դասական որակում ստացած բանաստեղծներ իդեմս Դուրյանի, Մեծարենցի, Վարուժան եւ այլն, եւ եթե մարդ օժտված է բնությունից, ինձ թվում է նաեւ այս տարբերակումն էլ մի քիչ հարաբերական է։ Այո, հատկապես գրականության գնահատման մեջ, երբ ժամանակակիցներն են միմյանց գնահատում, դա խիստ հարաբերական եւ պայմանական նշանակություն ունի։ Այնուամենայնիվ անձնական հարաբերությունները դեր խաղում են։ Այո, օբյեկտիվությունը այնքան էլ կարծես թե մեծ տեղ չի ստանում այդ գնահատականներում, բայց կան ներկայումս էլ կան այնպիսի երիտասարդ հեղինակներ, իհարկե խոսքը համահայկական գրական դաշտի մասին է, ովքեր իրոք արդեն իրենց հաստատուն տեղն ու ընթացքը ձեռք են բերել մեր գրական դաշտում։ Ես դրանցից էլի այստեղ սուբյեկտիվիզմն է խոսում իմ մեջ։ Գրականությունը սուբյեկտիվ երևույթ է, այնպես որ մենք հաստատ իրավունք ունենք սուբյեկտիվ վերաբերմունք արտահայտելու, բայց չծռել մեր հոգին։ Եվ իհարկե, երբ ժամանակակից գրողները առանց մարդկանց միմյանց ճանաչելու, անձնական հարաբերություններ ունենալու դրական գնահատական են հնչեցնում, դա արդեն ինքը օբյեկտիվության որոշակի տարեր պարունակում է։ Օրինակ ես կնշեի Արամ Պաչյանին, ում մեջբերում են կամ ում ստեղծագործությունները այսպես սպասված եւ ընդունված են ընթերցասեր հանրության գրականագետների կողմից, նույնիսկ առանց անձնական ծանոթության։ Ես հիշում եմ Արամ Պաչյանը, երբ իր առաջին ստեղծագործություններով, պատմվածքներով հանդես եկավ, դա իսկական այսպես ֆուրորի պես մի բաներ եւ չգիտեմ նույնիսկ ինչպես այն արագ հասավ Արցախ այդ ստեղծագործությունը եւ բոլոր մեր այս արձակի ժանրին միտված երիտասարդ հեղինակներին որպես ուղություն ուղենիշ տալիս են այդ պատմվածքը դա կարծես թե ճեղքում էր երիտասարդական գրականության ստեղծագործողների մեջ այն առումով որ ինքը գալիս էր փշրելու կաղապարներ գալիս էր իր նոր թարմ ասելիքով եւ իհարկե մատուցման ոճով ներկայ Այդմս էլ երբ շատ գրողներ գրում են երիտասարդ հեղինակների հանդիպում եմ, նրանց ստեղծագործությունները նույնպես կարծես թե նորություն չեն ինձ համար, որովհետև ես դրանից առաջ կարդացել էի Արամ Պաչյանին օրինակ, ու նրա նման շատ հեղինակներ կան, իհարկե, որ անուն են ձեռք բերել, տեղուտեր են ստացել գրականության մեջ եւ իհարկե ուղենշում են մեր երիտասարդական գրականության ճանապարհը։ Այդուհանդերձ շատ երիտասարդ գրողներ այդ ազդեցության ներքո ստեղծեցին նույնատիպ տեքստեր։ Ես դժվարանում եմ դա գրականություն ասել, որովհետև եթե օրինակ այդ գրականությունը այսպես տարբերակենք, օրինակ մի քանի հեղինակի ստեղծագործություն դնենք A, B, C այդ հարթության մեջ, հարթության մեջ, ապա կտեսնենք, որ հեղինակը բացակայում է։ Հեղինակներ ավելի ճիշտ հոգնակի առումով բացակայում են։ Կարծես թե նույն հեղինակի գործերն է։ Ինքնատիպություն չկա։ Այո, ինքնատիպությունը կորում է այդ ազդեցության ներքո։ Հատկապես շատ հեղինակներ էլ կարծես թե դժվարանում են իրեն իրենք իրենց կողն է խոստովանել, որ իրենք ազդվել են այս կամ այն հեղինակից։ Դա ծայրահեղություն է, որովհետև առանց ազդեցության հնարավոր չէ եւ հատկապես հնարավոր չէ մտնել գրական ոլորտ առանց ընթերցելու նախորդներին Իսկ մենք ունենք այդպիսիք, որոնք խոսում ես հեղինակի մասին, անծանոթ են հեղինակին, նրա ստեղծագործություններին, բայց իրենց համարում են առնվազն դասական։ Ժամանակը ցույց կտա, թե ով ինչ է ստեղծում եւ ում ստեղծածից որն ինչ արժեք է ներկայացնում, դա ընթերցողները կասեն։ Չնայած ունենք նաեւ հեղինակներ, ովքեր ասում են, որ նրանք ընթերցողի համար չեն գրում, այլ պարզապես իրենց համար։ Իսկ երբ որ գիտեն ընթերցողն են, խիստ ուրախանում են։ Այդ դեպքում, եթե ընթերցողը ընթերցողի համար չէ, ինչու ընթերցողի անտեղյակությունից չեք ազդվում, բայց երբ որ նրանք արձագանքում են, այսպես ուրախանում եք, ցնծության մեջ եք, որ ձեզ ընթերցել են։ Իսկան մի պարադոքսալ իրավիճակի մեջ են հայտնվում եւ այդ ստեղծագործողները եւ մենք իհարկե կան անուններ, կարող ենք անուններով խոսել, բայց կարծում եմ պետք չէ եւ ուզում եմ խոսենք գրականության մարտահրավերների մասին ներկայիս, գրական երբ որևէ ժամանակաշրջանում հանգիստ չի ստեղծվել գրական գրականություն։ Գրականությունը միշտ էլ ունեցել է մարտահրավերներ, ինչպես բոլոր ոլորտներում կան այդ մարտահրավերները։ Ինչպիսին են ձեր կարծիքով վան ներկայիս մարտահրավերները գրականության համար։ Գրականության, լրագրության եւ ընդհանրապես այն ինչ կապված է գրելու հետ, ստեղծագործելու հետ։ Այո, դրանք բոլորը փոխկապակցված են, կարծում եմ, որովհետեւ մեր օրերում այս հարափոփող կարգերի, իշխանությունների եւ իհարկե նաեւ հասարակական ինչ որ իրադարձությունների, հանրային հնչեղություն ունեցող իրադարձությունների ներքո իմ ասած բոլոր այդ գրական ժանրերը միտված են լինելու սպասարկու խավի գործիք ունենք, չէ՞, սպասարկման ոլորտ, այդպիսի արտահայտություն։ Կարծես թե այդ ոլորտի պես մի ճյուղ է առաջացել։ Ժամանակին իհարկե գրվում էին հեղափոխական բնույթի, հեղափոխության կոչերանով գրական ինչ-որ գործեր, տեքստեր, որոնք այն ժամանակ կարծես թե անուշադրության էին մատնված, շատ դեպքերում ուշադրությունը քննադատությամբ էր հնչում, որ պետության դեմ է ուղված, մենք ուրիշ մարտահրավերներ ունենք, ինչ հեղափոխության ժամանակն է։ Սակայն հորահարն է, նաև այդպիսի ստեղծագործություններ ունեինք։ Այո, կարծես թե միջանկյալը չկար դրանց։ Ահա այդ նախորդ տարվա իրադարձությունները ապրիլյան, երբ որոնք տեղի ունեցան Մայրաքաղաք Երևանում, առաջ մղեցին ահա այդ գրականությունը այսօր։ Հայտնվեցին միջ այդ անհայտ հեղինակներ, ովքեր կարծես թե կանխագուշակել էին այդ հեղափոխությունը, ովքեր կարծես թե ապագայամետ գրականություն էին ստեղծել, այսինքն դրանից մի 5-10 տարի առաջ գրել են հեղափոխության մասին եւ նույնիսկ ընթացքի մասին մասին։ Վերցնենք նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը այդ գիրքը, որը շատ հաճախ ներկայացվում է որպես վեբ Չնայած ինքը պարունակում է նրա ճամփորդական նոթերը, նրա տեսածը, լսածը։ Այսինքն դա լրագրողական նյութի ամփոփման Այո, եւ չմոռանանք, որ նա լրագրող է։ Այո, դա լրագրության արդյունքում է ստեղծվել։ Այո։ Ինչի մասին այդքան խոսում է։ Եվ շատ դժվար էր մանավանդ այդպիսի քաղաքական ճանապարհ անցած, այդպիսի երուզերի մեջ եղած մարդու համար ստեղծել իրոք վեբ իր բոլոր ժանրային առանձնահատկություններով հանդերձ եւ այնտեղ իհարկե շատ կարեւոր է դա մեր երկրի երկրի պատմական ինչ-որ շրջանի կամ ասենք ինչ-որ դեմքերի, դեպքերի, երևույթների որպես սկզբնաղբյուր կամ պատմագրություն ընդունելու համար։ Եվ իհարկե գրական ժողովներից մեկում հնչել է այդ միտքը, որ այն որպես այդպեսին իր ժանրային առանձնահատկությամբ եթե վերցնենք, վեբ չէ, սակայն այն ներկայացում է ընթերցողին որպես վեբ։ Եվ նույնը շատ-շատ այդպիսի ահա գրական ստեղծագործություններ եւ նաեւ լրագրողական տեքստեր հрамցվում են որպես գրականություն։ Ես նույնիսկ նույնիսկ լրատվամիջոցներում եմ վերջերս հանդիպում, որ որոշ լրատվամիջոցներ սկսել են տպագրել գործեր, որոնք իբր գրական գեղարվեստական ստեղծագործություններ են։ Այդուհանդերձ նրա մեջ ես տեսնում եմ, ասենք, լրագրողի օրինակ ճամփորդական նոթագրեր եւ այլն։ Ապրում չկա, այսինքն դա ապրումի արդյունք չէ։ Վան, ինձ թվում է ձեր խոսքի մեջ ճիշտ ընկալեցի մարտահրավերները, որոնք են իմ կարծիքով այստեղ գործ ունենք նախ ստեղծող նյութի հետ եւ գործ ունենք ընթերցողի հետ այսինքն նյութը հрамծվում է որպես գրական արժեք եւ ընթերցվում է հաճախ որպես գրական արժեք, իսկ ավելի ճիշտ ընթերցողի համար այն ներկայանում է այնպեսին, ինչպեսին որ կա։ Վան Փաստորեն մեր ժամը սպառվեց, առաջին հաղորդման արագ կարծում եմ սպառվեց, ես շատ հարցեր էի պատրաստել, որպեսի հնչեցնեմ եւ պատասխաններ ստանամ ձեզնից, բայց կարծում եմ հոգ չէ, մենք այս հարցերը կարող ենք հետագայում քննարկել եւ ձեզ հետ եւ ձեր հասակակիցների գրական մշակ շոշակների հետ կարող ենք հետագայում քննարկել նաև այս հարցերին հավելելով այլ կարևոր հարցեր եւս։ Վարդուի շնորհակալություն ձեր նախաձեռնության համար եւ որպես բարեմաղթան կցանկանայի հնչեցնել այս խոսքերը, որպիսի բեղմնավոր ստեղծագործական ուղի անցնի ձեր հաղորդաշարը եւ մի բան եք ուզեի ասել գրող ընթերցող այդ կապի իմ դիտարկման մասին, օրինակ ժամանակակից երիտասարդական գրականությունը, որը եկել է իբր կաղապարներ փշրելու, եկել է նոր խոսք ասելու, թարմ խոսք ասելու, կամ իհարկե իհարկե այդ ձևերի փնտրտուք, կա իհարկե ձևերի փոփոխություն։ Այնուհանդերձ ըստ էության ժամանակակից երիտասարդական գրականությունը ընկել է մենության դիրքը։ Գրողները, երիտասարդ բանաստեղծները եւ շատ արձակագիրներ գրում են իրենց ապրումի մասին, գրում են սկսած մինչև իրենց առավոտյան արթնանալը, լվացվել այդ ամեն ինչի մասին, որը կարծես թե նեղ անձնական այսպես ապրումներ են։ Ինչը ընթերցողին այնքան էլ չի մտածում լրացնում տվյալ ստեղծագործությանը եւ իհարկե նաեւ գերիշխում է այն միտքը, որ իրենց այս կամ այն ապրումը, այս կամ այն խնդրությունը կարող է ինչ որ համազգային կամ համամարտկային ինչ որ ապրումի մաս լինել կամ շատերին կարող է այն օրինակ ծառայել։ Դա ընթերցողին օտարում է ժամանակակից գրականության որոշ ուղություններից եւ իհարկե այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ ինտերնացիոնալիզմի այդ գաղափարախոսությունը, որը վերջին տարիներին եվրոպական ազդեցությունների ծրագրի տակ ի հայտ է գալիս աստիճանաբար թե քաղաքականության մեջ, թե հասարակական ինչ որ երևույթների մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ սեփական արմատներից չպետք է կտրվել։ Պետք է կտրվել եւ բոլոր լավ ստեղծագործությունները հիմնված են եղել ազգային ավանդույթների, ազգային նիստուկացի, առորիայի եւ իհարկե այնպիսի ազգային առանձնահատկությունների վրա, որոնք ոչ մի ուրիշ տեղ չկան։ Շնորհակալ եմ, Վան։